Es aicinu, ka atvērsim no Bībeles, no Jāņa evanģēlīja 20. nodaļu. Jāņa evanģēlijas 20. nodaļa, no 24. līdz 31. pantam. Jāņa evanģēlijas 20. nodaļa, no 24. panta līdz beigām. Bet Toms, viens no 12, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un pirkstu nelieku naglu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: Mieres ar jums! Pēc tam viņš Tomam saka: Stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam: Mans kungs un mans dievs! Jēzus viņam saka: Tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu, savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīts šajā grāmatā, bet šis, šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls un lai jūs pie ticības nākuši dzīvu, dzīvību iegūtu viņa vārdā. Kungs, Jēzu Kristu, mēs tevi lūdzam, nāc, nāc un sveitī šo vārdu, sveitī šo, šīs pārdomas, lai tas ir ar tavu garu piepildītas un ka tavs svētais gars nāk un piepilda mūsu sirdis un uzrunā un izaicina, mierina un stiprina, kungs. Mēs tevi lūdzam, nāc, kungs! Jēzu. Āmen. Bija kāds, bija kāds vīrs vārdā Dons Benets. Viņš dzīvo ASV. 1982. gadā viņš uzkāpa lielā kalnā. Kāpēc to saku? Viņš bija ļoti īpašs, jo viņam bija amputēta kāja. Viņš to izdarīja ar vienu kāju. Uzkāpa kalnā, kurš bija apmēram 4,4 km augsts. Un pēc šī sasnieguma žurnālisti daudz nāca pie viņam un jautāja, kā tas bija iespējams, kā tas iespējams ar vienu kāju, kā tu to izdarīji. Um, viņam tur bija vairākas lietas, ko viņš teica, bet pirmais, ko viņš teica, lēciens pēc lēciena un tā un tā kalnā augšā. Hop, hop, un pirmais hop, un tad bija vairāki hop, un tad es biju kalnā augšā. Ja? Jo, ziniet, ka viņš ar vienu kāju viņam bija tāda. Tādi, tādi, tādi spieķi, un tad viņš, tad viņš leca. Jo viņam jālec, viņš nevar, nevar tā vienkārši paiet. Un, jā, un šie hop, daudzie hopi bija augšā, un tad viņš vēl stāstīja, ka, ka viņam ļoti palīdzēja e, viņa meita, kura bija tajā laikā vēl pusaudze. Viņa teica tētim, tu to vari izdarīt. Un es tevi ļoti, ļoti mīlu. Tu esi vislabākais tētis. Ja, you can do it, ja, šo teicienu, ja, tu to vari. Un tas viņam palīdzēja, šis iedrošinājums. Viņš teica, ka man nemaz prātā neienāca doma, ka varētu tagad padoties vai izstāties. Ja. Un, eh, un tad beig beigās tādu kopsavilkumu prasīja žurnālisti, bet nu, tomēr kas tad bija tas vissvarīgākais? Tāds, nu, ko caur visu šo jūs mācījāties? Un, eh, un Dons Benets <clears throat> atbildēja, ka vissvarīgākā mācība, kuru ieguvu, bija, tu nevari to paveikt viens. Tu nevari to paveikt viens. Tur ir vajadzīga komanda, tur ir vajadzīga kas palīdz, tur vajag kas tevi iedvesmo, kas pietur, kas, kas nodrošina ar virvēm. Tu to viens pats nevari. Un, eh, un šodien, šodien mēs domāsim par Tomu kā viņam gāja, ka viņš uz kādu brīdi palika viens un ko tad viņš palaida garām. E, mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu, kādēļ mums vajadzētu visiem būt kopā, kādēļ mums vajadzētu turēties visai draudzē kopā, kā mums vajadzētu viens otru atbalstīt, iedrošināt. Un kā tas ir vispār dzīvot ticībā mūsdienās? Jo to man šie vārdi tika teikti: nesi neticīgs, bet ticīgs. Un ko tas nozīmē šodien? Dzīvot ticībā. Un tad par šo šodien mēs domāsim. Jo jā, par to domājot, ir, ir tā, ka var, var div, divos veidos mācīties no kādiem cilvēkiem. Ir, ir viens veids, ir labs, e, kā vajag darīt. Un ir kāds arī veids, ka, nu, ka viņš kaut kā, piemēram, kāds cilvēks nedara labi, mēs varam arī mācīties no viņa, kā nevajag darīt. Ja? Tā kā no tom arī mēs varam mācīties, kā labāk nevajadzētu darīt, un arī ir kāda lieta, ko var, ko var no viņa ļoti labi mācīties. Un pirmā lieta, eh, ko mēs varam mācīties, kā nevajadzētu darīt, ne, tas nozīmē neatstāt savu draugu, būt kopā ar draugu. Jo, jo, redziet, šajā raksturvietā bija teikts 24. pantā, bet Toms, viens no 12, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Ja? Jēzus bija tikko augšām cēlējis. Ja? Ja, ja mēs skatāmies tā, nu, burtiski mēs nesen jau Lieldienas svinējām, tas varētu notikt pagājušo svētdienu aptuveni. Ja? Tā kā šie jaunumi ir diezgan aktuāli, diezgan, diezgan svaigi, ja? tas notika pagājušā nedēļa. Kristus bija augšām cēlies, pirmajā šajā svētdienā bija parādījies mācekļiem, un Toms tur nebija. Un pēc astoņām dienām, kad bija kopā, tur jau bija arī Toms. Ehm, bet kāpēc viņš nebija? Ehm, Protams, raksti tieši konkrēti skaidri nepasaka, kāpēc, bet, bet pavērojot vēl kādas raksturvietas, kāds bija Toms, eh, tomēr var vairāk saprast, ka viņš nebija bailīgs. Viņš, viņš bija arī kādā gadījumā teicis, ka gāja pie Lācara, bija, ja Toms bija teicis, ka iesim kopā un mirsim. Un tāpat laikā šie vārdi saka, varbūt tur kaut kādu pat pesimismu var dzirdēt, ka nevis iesim un darbosimies, cīnīsimies, bet iesim kopā ar Jēzu un mirsim. Un arī šobrīd drīzāk izskatās, ka tas bija tāds vairāk, ka viņš bija izmisis, noskumis, un visticamāk, ka viņš tādēļ nebija tur kopā ar šiem mācekļiem. Jo, jo viņš eh, droši vien viņš bija nolīdis viens pats kaut kur un, eh, un sevi pārdzīvoja par sevi, un ka, ka Jēzus ir, ir tagad nomiris un ka viss tagad viņa kungs nav. Domāju, ka visi mācekļi jau šaubījās, kā zinām, daudzi nodeva, daudzi aizbēga, bet acīm redzot, Tomam tas bija kaut kāds īpaši dziļs pārdzīvojums, un viņš, viņš bija viens pats kaut kur aizdevies un nebija kopā ar mācekļiem. Un kad, kad satika, pēc tam mācekļi stāstīja, mēs esam jēzu redzējuši. Toms tāpatās palika pie savas neticības, pie savām šaubām. Viņš teica, kamēr es nepataustīšu rokas, ja, kamēr es neielikšu pirkstus Jēzus rētās, tad es, tad es tāpat neticēšu. Un aizvien viņš paliek spītīgs tādā savā pesimismā. Un, un īstenībā viņš, viņš visu to vienu nedēļu, varētu teikt, viņš sagādāja priekš sevis kā tādu pilnu izmisuma, eh, šaubu, baiļu, nedrošības nedēļu. Ja viņš būtu bijis kopā ar mācekļiem, viņš jau būtu jēzu ieraudzījis, un viņam būtu arī bijusi iespēja apskatīt jēzu. Bet viņš palaid garām, viņš nebija tur. Un, eh, un tāpat laikā, eh, ja vērojam, mēs paši, un dažkārt pat es sevi vēroju, ka kādēļ, kad mēs kādreiz arī ir grūtības, ko mēs darām. Dažkārt arī mums ir tā tendence no, nolīst kaut kur vieniem pašiem, kaut kur izolēties. Un, e, skatoties vispār jaunās derības kontekstā, ka to īstenībā mums nevajadzētu darīt, ka mums vajadzētu, ja mums ir problēma, ja mums ir sāpes, ja mums ir grūtības, tad mums vajadzētu iet pie draudzes un teikt, lai aizlūdz par mums, lai, lai iedrošina, lai palīdz. Nevis kaut kur vieniem pašiem, bet dažkārt ir šī tendence. Un tas ļoti dažkārt arī pat, uh, slēpjas īstenībā tur pat savs lepnums. Jo, kā zinām, ka sevis žēlošana, eh, sevis tāda šausmīšana aiz tā ļoti bieži slēpjas lepnums. Ja? Jo liekas, ak, es nabadzīgs, ak, Es to nespēju veikt, ak, es esmu tik muļķis, un, un, un, un, un tagad es esmu dievam, dievam kaut ko tagad, e, apsolījis, neizdarījis, un Dievs mani droši vien nevarēs lietot. Droši vien, ka šādas domas ik pa laikam varbūt arī mums ieskrien. Un ko mēs darām tajās situācijās? Ja? Vai mēs turpinām sevi šaustīt un, e, un pārdzīvot, vai mēs tomēr ejam, ejam uz draugu, ejam Ejam, varbūt šeit, vai ejam, varbūt kaut kur, nezinu, kur jums droši vien kādas mājas grupiņas notiek, vai, vai kāds lūkšana laika, vai ejam tur un stāstam un runājam. Un, eh, tā kā, tā kā padomāsim, ko mēs darām savā dzīves grūtībās, vai mēs izolējamies, vai nākam pie cilvēkiem uz draugu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, domājot par šo, lai, lai mums nebūtu tik viegli iespēja tā pazust mūsu grūtībās, vai mums ir uzticami cilvēki, pie kā mums iet. Jo dažkārt ir tā, ir īpaši lielās draudzēs. Es ticu, ka jūs tāds, tādā ziņā vēl tāds mazāks pulciņš, jūs viens ar otru vairāk zinat un zinat, kā iet. Bet īpaši, ja lielāka draudzes paliek, tad ļoti viegli tajā pūlī ir pazust. Man arī ir dzīvē īstenībā ir bijis, kas, kas Matējā sāka nākt, un es droši atnāku uz dievkalpojumu Es tur piedalos, bet tāpat laikā man, par mani neviens neko nezina. Un īstenībā nezinu, cik īstenībā man grūti un cik man daudz cīņu un cik man daudz problēmu. Tā tādēļ ir jautājums, vai, vai tev ir uzticams cilvēks vai cilvēki vairāk, ar kuriem tu vari jebkurā brīdī izrunāties, kuram tu vari zvanīt un teikt, man ir sāpes, man ir kritiens, man ir problēmas, man ir cīņas vai ir tāda, tāda uzticams cilvēks. Vienalga, kā to mūsdienās saucam, vai ir mentors, vai ir aizbildnis, vai ir, um, vai ir garīgais tēvs vai ne. Vienalga, kā to nosauksim, bet padomājam, vai mums ir tāds cilvēks. Un, un, jā, un ļoti zīmīgi atceros, kā viens mācītājs teica, tā, lai, nu, tā droši viņš teica, lai atcerētos. Viņš teica, ja, ja jums nav vismaz trīs cilvēki, šie uzticamie cilvēki, ar kuriem tu vari runāt pilnīgi par visu, tad tad tu nemaz nevari saukt sevi par kristieti. Ja, tā viņš tā ļoti skarbi pateica, un tas ir tā, lai atcerās. Ja. Protams, ne jau tur tai skaitlī vaina, bet jautājums ir, vai ir, vai ir, vai es esmu atklāts, vai ir, vai man ir šie. E, tīpaši ļoti bieži varbūt vīriem, brāļiem ir grūtāk stāstīt par savām jūtām, emocijām, bet vai tomēr ir šis uzticamais cilvēks, ar ko es varu iet runāt. Ja. Uh, Tas ir ļoti svarīgi. Un, un kādēļ, jā, es gribu kādu, kādu atgādējumu vārdu arī no, no, no Bībeles par to vispār, tad, ka, kas tad ir draudz un kāpēc mums būt, kāpēc mums neatstāt šīs sapulces. Pirmais, protams, kas nāk prātā, ka tā ir Kristus miesa, ka te pats Kristus atklājās draudzē, ka, ka viņš darbojās šajā pasaulē caur draugu, caur tevi, caur mani. Un eh, mēs katrs esam locekļi. Tad ir Bībelē ir teikts, ka arī draugi tiek nosaukti par ganāmo pulku. Un Bībelē arī tiek, mēs tiekam saukti par dieva bērniem, jeb par saimi, par ģimeni. Ja? Tā kā, kur, kur tiek izdzīvot šī, šī mīlestība, kur, kur ļoti daudz jaunajā derībā ir teikti šie vārdi cits citu. Ja? Mīliet cit, citu, palīdziet cit, citam, iedrošināt, pamāciet. Pa, ja, šie vārdi cits citu. citu. Un, eh, tā kā, tādēļ mums ir jābūt. Un, un, un īstenībā, ja mēs skatāmies tādā līdzībā, ka īstenībā var, ka plēsīgi zvēri tikai staigā pa vienam, bet, bet piemēram, ja mēs skatāmies uz ganāmo pulku uz aitiņām, viņas parasti turās kopā. Un, ja kāda aiziet kaut kur maliņā, kas ar viņu var notikt? Ar viņu var notikt briesmu lietas, viņu, viņai var uzbrukt. Uh, vai nu vilks, vai nu viņam var kaut kur iekrist un aizķerties. Protams, mums ir labs gans, kas ies un meklēs, bet, bet mūsu uzdevums ir tomēr nu, turēties, būt kopā šajā ganāmpulkā un nenošķirties no, no, no tā. tā kā, Tā kā īstenībā, ja, ja kristietis izolējās un, un viņš paliek viens pats, tad, tad sātans daudz vienkāršāk tiek klāts un um, ar caur dažādām šaubām, un tad mēs varbūt pat nejūtam, kā mēs varam no ticības pamazām atkāpties. Ir ļoti daudz arī piemēru, kas arī manā tādajā, varētu teikt, ne, ne, negarajā e, krist, kristieša mūžā arī esmu piedzīvojis, esmu redzējis pirms kādiem gadiem dedzīgus jauniešus, kas kalpo, kas e, nāk uz draugu, pat kaut ko vada, aiziet kaut kur nedaudz citur dzīvot, draugs nav klāts, citi draugi, citi paziņas, un pēkšņi, pēkšņi var redzēt, ka viņi jau pilnīgi jau Latvijas tradīcijās ir pēkšņi piemēram, aizgājuši vai, vai vispār pilnīgās citās lietās un no, no Kristus ir aizgājuši. Viens no iemesliem, kādēļ viņi nebija regulāri draudzē, vai ne? Tā kā, tā kā no tā ir jāuzmanās. Un, un, un, un, jā, un vēstulē ebrejiem Ebrejiem ir rakstīti šie vārdi 10. nodaļā, 24. un 25. pāns. Un tur teikts, un vērosim citu, citu ja, šie vārdiņi atkal citu, citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Un neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk redzot, tojamies to dienu. Tuvojamies to dienu, man liekas, mūsdienās arī tas ir īpaši aktuāli. Tuvojas tā diena, ka Kristus nāks otro reizi. Un, un tagad ir īpaši mums, man liekas, jābūt tik ļoti kopā, tik ļoti jauki ticībā, un, un viens otru, jāskata viens par otru, un, un, un jālūdz un, un jāiedrošina. Tā kā mums jābūt kopā un, un, un neatstāsim savas sapulces. Un, un, kā, jo zinām, ka sātans staigā apkārt, lai tikai kādu aprītu. Tā kā, ja mēs būsim kopā, viņš to nevarēs izdarīt. Un, kādas, kādas dzīs rindas saka, vai tu esi savā vietā, kad draudzē kopā nāk? Vai tu esi savā vietā, kad draudzē kopā nāk? Jā. Toms šai brīdī nebija, bet kā ir ar tevi? Vai, vai ir tev drauga? Es ticu, ka jūs visi esat šai draudzē. Es nezinu, varbūt ir kāds vēl ciemiņš, vai varbūt vēl kāds nav pievienojies. Tad Tad nāc uz draugu un pievienojies. Un, un, un, un esi, esi šajā, šajā draudzē, vai ja varbūt, nezinu, ja varbūt kāds ir kaut kur vēl no citurienes, tad meklē savu draugu un esi tajā. Un, eh, un tad vēl, vēl, var, vēl var pajautāt, vai vispār, vai mēs, ja mēs nākam uz draugu, ja mums viss ir kārtībā, vai mēs aicinām atkal citus uz draugu, vai mums ir šī misija prātā, vai mēs aicinām ar tādu domu, ka šeit var īstenībā Jēzus attikt, ja? ka šeit ir ka šeit Jēzus atklājās. Jā. Vai mēs aicinām, vai mēs apmeklējam pietiekami bieži? Un es nedomāju tikai varbūt dievkalpojums, jo dažkārt ir, jā, es redzu, ka daudz ģimenīts arī jūsu vidū, dažreiz ir šie periodi, kad ir bērnu dēļ, varbūt nevienmēr katru svētdienu ir iespējams tikt vai kā, vai kāds saslimst, un arī ar to mēs arī saskaramies. Bet vai ir šis, šī, ik, ik nedēļa ir šī, šī sadraudzība, vai kāda mājas grupiņa, vai kādi šie uzticamie cilvēki, ar ko tiekās, vai ir, vai ir šī kristīgā kopība. Ja? Tas, ir, tas ir svarīgi. Un, eh, ar, ar Tomu, ja mēs skatāmies par Tomu, tad ar Tomu paldies Dievam. Paldies Dievam, ar viņu turpinājums ir labs. Viņš šajā pirmajā tā kunga dienā, kā Dieva vārds saka, viņš nebija, bet šo nedēļu nodzīvojis, droši vien ar šīm šaubām un pārdzīvojumiem. Tālāk viņš tomēr nākamajā tikšanās reizē ir ar mācekļiem. Un šai reizē man liekas, ka šo varētu teikt, ka šeit sastopas lielā Kristus žēlastība un Toma tāds patiesums, godīgums. Un šī ir tā lieta, ko mēs atkal varam mācīties no Toma. Jo viņš, viņš teica, ka, ja es neredzu, šīs zīmes es neticēšu. Ja? Mācekļiem viņš nespēja noticēt. Un īstenībā viņš bija godīgs. Ja? Viņš neteica, ka labi, labi, par spīti, ja man ir pilns sirds šaubām, neticība, es tāpat teikšu un piekritīšu. Viņš savā veidā bija godīgs, un, un tad viņš bija nākamajā reizē. Un tad viņam šie, šie jēzus vārdi, viņam, jēzus arī varēja teikt, viņš atnāk ar pārmetumiem, tom, kā tu tā Ak, tu, kāpēc tu šaubījies, kas bija ar tevi? Bet viņš nāk ar šiem vārdiem, ko viņš arī jēzus arī pirmajā reizē, kad nāca pie mācekļiem. Viņš nāk ar mieru sveicienu, miers ar jums. Ja? Tas nozīmē šalom. Ja? Tas bija jūdiem, tas bija sveiciens, viņi tā sveicinājās. Es domāju, ka daudz kur Jēzus sveicinājās, bet tas nav pierakstīts. Bet šeit ir īpaši Jānis pierakstījis, ka tas ir zīmīgi. Ja? Miers ar jums, es nāku ar mieru. Mums, man nav nekas pret jums. Es, es jūs mīlu, es jums piedodu Un, un kā pirmajā tikšanās reizē Jēzus viņus sūtīja viņš, viņ, tālāk misijā, viņš teica, es jūs sūtu, miers ar jums, es jūs mīlu, es jums piedodu un sūtu tālāk. Tā kā mani tēvs ir sūtījis tālāk, es jūs sūtu tālāk šai pasaulē, būt par lieciniekiem. Un eh, tad nu Toms, jā, Toms sastop viņu, un interesanti ir, ka, ka Jēzus jau par Tomu visu zina, tāpat tās, kā viņš zina par mums visu kas ir mūsu sirdīs, kas notiek. Un viņš jau nāk pie to man saka, nu, nāc, nāc un apskaties, re, kur nāc ieliec to pirkstu manās brūcēs. Ja? Un te nav rakstīts, ka viņš tiešām būtu gājis un taustījis, man liekas, ka to nemaz viņam nevajadzēja. Viņš ieraudzīja un saprata, ka tas ir viņa kungs, un tad šie brīnišķīgais izsauciens, kur Bībelē vairāk kārt ir šis teikts, mans kungs un mans dievs. Viņam nāca šī atklāsme un ka viņš tiešām spēja noticēt un, un ka viņam šīs īstenībā šaubas, kas viņam bija pārņēmušas, kļuva par pilnīgu pārliecību. Tas, tas, viņu, tas viņu tiešām aizdedzināja un viņš piedzīvoja to Kristus klātbūtni un mīlestību, kas viņu pilnīgi, pilnīgi izmainīja. Un, jā, un par šo tomu vēl godīgumu gribēju minēt, ka, jā, ka Eh, Bībeles teologs eh, Barklīs, eh, Bībeles pētnieks un komentētais Barklīs saka par tomu ticību. Tāda ticība kā tomu ticība ir labāka par virspusēju ticības apliecināšanu, un viņa paklausība ir labāka par klusējošu padevību, kura piekrīt visam, bet pēc tam viegli nodot. Ja, tā tad viņš saka, ka ja Ja pat mums ir sava veida šaubas, vai kas tad nevajag slēpt no tā, nevajag vienmēr piekrist, jā, jā. droši vajag domāt līdzi, vajag uzdot jautājumus, vajag, vajag runāt, vajag analizēt. Vai tā kā, tādā ziņā šo mēs arī varam mācīties no to. Bet eh, vienīgais, ko Jēzus teica šos vārdus, tā kā varētu teikt, šis brīdinājums, aizrādījums, viņš teica, es neesmu neticīgs, bet ticīgs. Un, eh, un, un, un mēs domājam ļoti bieži, ka viņam bija jāšaubas, un ka tas ir tas sliktākais. Īsnībā šaubas tas nav pats sliktākais, bet šeit mēs varam redzēt, ka neticību, ka, ka Jēzus saka īpaši par neticību, jo tas saistās, ja mēs neticēsim Kristum, tad mums nav glābšanas, mums nav dzīvības. Ja mums ir ticīgiem cilvēkiem kādas vēl šaubas, kādi meklējumi, tas var dažkārt pat palīdzēt, jo dažreiz pat šaubas ir kā tāds virzītājs spēks, kā tādas, kas, kas vairāk liek meklēt un domāt un, un lasīt Bībeli un nākt uz Bībeles studijām. Kā, bet, bet viņš saka par šo ticību. Un, eh, Savā veidā varētu teikt, ka, š, ka, ka neticība, neticība saka tā, kas bija iezagusies arī Tomā, es neticēšu, kamēr tu man neparādīsi pierādījumus, kādus es prasu. Ja? Savukārt šaubīgs cilvēks, jeb šaubas, saka, es nevaru noticēt, jo ir tik daudz neskaidrību un problēmu. Bet, bet es meklēšu un turpināšu. Ja? Šī neticība, saka, savā veidā tur atkal slēpjas šī lepnība. Es neticēšu, kamēr es neredzēšu šo brīnumu. Ne? Dažkārt arī mums ir tā bijis. Es neiešu, kamēr man tur parādīsies skaidrs kaut kāds uzraksts sienas, un tikai tad es iešu. Vai, nu, šie. Dažkārt arī, protams, Dievs apžēlojas un īpašas zīmes un īzijas kādam parāda. Bet, eh, bet, bet, bet pie Dieva jānāk īstenībā, ja pat mums ir šaubas, vajag nākt tādiem, kādiem esam. Dievs, tu redzi manu masticību, tu redzi manas šaubas, tu redzi manas cīņas. Jēzu, nāc mani pārveido, nāc mani piepildi, nāc mani stiprini, palīdz man saprast. Ja? Bet nevis ar šiem izsaucieniem, kamēr tas man nenotiks, tad es tev neticēšu. Tikmēr es uz draugu neiešu, ja man tur tas un tas nenotiks. Ja? Tā, tās ir īstenībā atkal kaut kādas maskējusies lepnība, kas, kas cilvēkos dažkārt parādās. Un, eh, tad tālāk, tālāk Toms, eh, Jēzum teica Toms šos vārdus svēt, jā, tu, tu mani redzēji, tādēļ tu tici, bet svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Jeb, citiem vārdiem sakot, viņš saka, ka ka pienāks laiks, kad cilvēki mani redzēs ar ticības acīm un ticēs. Tā kā īstenībā visi svētīgi, jeb, jeb laimīgie, tie esam mēs. Īstenībā tu esi laimīgs. Ja tu tici Jēzum, ja tu ar ticības acīm jau tagad vari ieraudzīt, ka Viņš ir nomiris un augšām cēlies, ka tu esi laimīgs īstenībā un tu esi Dieva ģimenē, tā ir privilēģija, tā ir, tā ir tāda žēlstība Tā kā, tā kā mēs esam, varam sevi teikt tiešām par laimīgiem. Un, eh, tad, un tad šo jautājumu vēl, vēlos padomāt ar jums kopā. Tad, ko, tad, ko nozīmē mums šobrīd ikdienā dzīvot ticībā? Jo, jo dažkārt mm, mūsdienās ir tā, ka daudzi domā, nu es noticēšu, es ticu, es tagad šo lūkšanu esmu noskaitījis, un nu, dažkārt draudzē parādīšos, un tas arī būs Būs labi, gan jau kaut kā debesīs tur tikšu. Bet īstenībā mēs redzam, kas arī jaunajā darbā atklājās, kas notika ar apstuļiem, ka, ja patiesi notic, tad īstenībā dzīve mainās. Tad Kristus izmaina mūsu dzīvi jau tagad. Ja? Tas nav, tā ticība nav tikai tādēļ, lai mēs kādreiz, kad nomirsim, lai kādreiz būtu debesīs, bet šī ticība izma, jau izmaina tagad mūsu dzīvi, un tagad Kristus jau grib mūs šobrīd lietot un sūtīt misijā. Vai tās ir jaunas draudzes, vai tās ir jaunas grupiņas, vai tā ir kāda jauna kalpošana, viņš vēlās katru no mums lietot. Tā kā, e, šī ir šāda dzīva ticība, jo lai šī, šis vārdiņš dzīvība, kas 31. pantā bija teikts, ka, ka tur, bija, tur bija rakstīts vispār par šo Jāņa evaņģēlīju mērķi, vispār kādēļ Jāņa evaņģēlījis ir rakstīts, ka tie visi notikumi, arī šis notikums par tomu, par augšām celšanos un visi šie brīnumi, ko Jēzus ir darījis, ir rakstīts tādēļ, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Ja? Tā kā šo dzīvību jau nevis tikai mūžīgo dzīvību tad, bet dzīvību tagad. Un tas notiek, ka svētais gars mūsos ienāk un iemājo, un ka mūsu šī dzīvība jau ir tagad, ka īstenībā mūžīgā dzīve mums jau sākās tagad. Ja? Ka mums nav vēl jāgaida, kad nu būs. Kā, jo zinām šos vārdus arī, ko Kristus saka, debesu valstība ir jūsu vidū, ja mācekļiem viņš teica. Tā kā debesu valstība jau šobrīd ir šeit, mūsu vidū. Un, protams, mēs neesam vēl pilnīgi, vēl, vēl esam ceļā, vēl augam, bet, bet Kristus ir mūsu vidū un debesu valstība ir mūsu vidū. Un, kā, šī ticība, jeb evaņģēlijas mūs izmaina jau tagad, jo evaņģēlijam ir liels spēks mm, izmainīt mūsu dzīvi. Nevis tikai glābt mūžībai, kas ir, kas ir īsnībā tāds uh, uh, arī, kā varētu teikt, otrs mērķis, jā, izglābt mūsu mūžīgai dzīvībai. Bet, bet šis spēks, kas mūs pārveido jau tagad, jā, tā kā, uh, Un, un, un, un tas ir milzīgs, milzīgs spēks, ko Kristus var darīt jau tagad caur mums. Un, eh, un atkal vēlos vēl nolasīt no vēstules ebrejiem, ko arī tāds brīdinājums par ticību. Ebrejiem 3. nodaļa, 12. un 13. pants. Ebrejiem 3. nodaļa, 12. un 13. Un tur ir tāds brīdinājums. Pielūkojiet, brāļi, <clears throat> ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Redziet, atkal šis atgādinājums katru dienu atgādiniet, atkal citu, citu stipriniet. Un, un šī neticības ļaunā sirds viņa var īstenībā veidoties pamazām, pamazām, atkāpjoties. Nesot draudzē, nesot regulāri kopā, nesot lūkšanu laikā, garīgi neaugot, tas var īstenībā ļoti, ļoti bīstami būt. Un, tā, tas, tas ir, kā jau minēju, ir mūsdienās piemēri. Es domāju, ka droši vien arī jums kā, kādi sāpīgi piemēri ir bijuši, ka ir liekas, cilvēks ir nācis pie ticības, un tad pēc kāda laika viņam nāk kādi grēki, kādas cīņas, un viņš krīt. Un, un ja viņam vēl nav kas palīdz, tad, tad ļoti bieži aiziet atkal pasaulē un, un grēkā. Un, un, un vēl par, par ticību, protams, vēl varam zinām šo raksturvietu droši vien, ka Jēkabs jā, saka arī par šo ticību, ka, ja, ja ir ticība, tad viņai ir jābūt darbi. Ja, ka viņai varētu teikt, viena monētas puse šī ir ticība, kas mani glābj, otra puse ir jābūt šiem darbiem. Un, un, un es tā priekš sevīm arī esmu domājis un <laughs> nodefinējis to, ka īstenībā ticība tas ir vienāds zīme rīcība, ticība rīcība. Ja. Tā, ka, ja mēs ticam, tad arī mēs rīkojamies. Un dažkārt atkal mums ir ļoti bieži, varbūt pat jāuzrīkstās e, ticībā rīkoties. Mēs ļoti bieži lūdzam, lūdzam, lai kaut ko varbūt draudzē sākt vai kaut ko darīt, vai varbūt kāds kaimiņš, lai atgriežas vai kas. Ja mēs lūdzam, tad arī sākam rīkoties ticībā. Ja? Tad ejam un tad arī rīkojamies. Ja? Kā, jo ļoti bieži arī esmu piedzīvojis to, ja es lūdzu par kādu, piemēram, par kādu cilvēku, lai Dievs viņam palīdz, lai, lai Dievs viņam tur zinu, ka viņam daudz problēmu. Un kaut kāda situācija, es pēkšņi ar viņu satiekos. Īstenībā Dievs pats ieliek, lai es viņam arī kaut kādā veidā praktiski palīdzētu un viņu iedrošinātu. Uh, Tā kā ja lūdzam, tad arī ticam to, ko lūdzam, un, un, un rīkojamies ticībā. Jo arī tā paša ebreju vēstulē ir ļoti šī 11. nodaļa, kā zinām, tur ir šī par ticības vīriem teikts, vai ne, ka ticībā Abrahams un Mūzes un visi šie vīri, ka gāja, un viņi sākumā varbūt nezināja pat kur iet, bet viņi ticībā gāja un rīkojās. Tā kā, ko tev nozīmē dzīvot ticībā šodien? vai tā ir mūžīgā dzīvība tikai, un vai tas ir atnāk kādreiz uz draugu, bet vai tā ir mūsu ikdiena pārmainīta un, un būt par misionāru īstenībā, jebkurā vietā, darbā, skolā, kur nu mēs esam. Vai, vai mums ir šī ticība, kas, kas iet ar šiem darbiem līdzi. Kristus aicina, aicina arī tevi vairāk viņam uzticēties. Un, ja tu neesi uzticējies, tad uzticies viņam un no, varētu teikt, no nāves ieiet dzīvībā. Un, ja šaubies, tad, tad nāc un meklē, kā Toms, esi godīgs. Un um, mēģini atbildēt uz jautājumiem. Droši vien, ka uz visiem jautājumiem, varbūt vis, visiem mēs neatbildēsim šajā, šajā laikā, šeit uz zemes. Bet būsim pazemīgi un meklējoši. Ja? Jo tādu pazemīgu un meklējošu sirdi Dievs nekad nenoraidīs. Būsim, būsim godīgi, mācīsimies no Toma šo godīgumu un mācīsimies no Toma, kā nevajag darīt būsim kopā, nāksim uz draugu regulāri, uz lūkšanu laikiem, uz dievkalpojumiem un, un neatstāsim savas sapulces. Ja? ja kārdinājums ir varbūt nenākt, tad atceramies Tomu. Ja? Ja, iedomājieties, viņš neatnāca, viņš jēzu palaida garām. Ja? Un mēs ne, nevaram zināt, kādas svētības mēs varam palaist garām, ja mēs neatnākam uz draugu. Ja? Tā kā, tā kā nāksim ar tādu skatu uz draugu, ka tur varam jēzu sastapt. Ja? Tas Tas īstenībā man pašam palīdz arī turpat robežos nākot. Nevis tikai uz tādu šo mazo sadraudzību vai grupiņu, bet ka īstenībā es cenšos ieraudzīt citos cilvēkos jau jēzu un, un tādā veidā jau mīlēt, kalpot un, un būt kopā un augt. Un, tā kā es aicinu, ka kāpsim, kāpsim šai kalnā, tā kā, tā kā sākumā es teicu, ja, šis Dons Benets, kas kāpa Viņam bija viena kāja, mums arī, mēs arī varbūt jūtamies nepilnīgi. Ja, ir, ir šī grāmatiņa, varbūt kāds ir lasījis evanģēlijas skrandaiņiem, ja, ka tur bija par šo klibošanu, ka mēs dažkārt jā, klibojam, bet žēlstībā mēs varam klibot uz priekšu. Kristus mūs nesīs un viņš palīdzēs. Ja. Un, un es domāju, ka katram, katram no mums ir savs kalns, vai ne? Un eh, varbūt kādam tas ir kalns sākt regulāri nākt uz draugu, varbūt kādam tas ir sākt nākt uz Bībeles studijām, varbūt kādam tas ir sākt uzsākt kādu kalpošanu, par ko jau varbūt sirdī saņem. Ir kaut kādas domas, ka vajadzētu sākt, vai ne? Bet pietrūkst ticības, pietrūkst drosmes. Varbūt ir kādam izaicinājums meklēt šo uzticamo cilvēku, ja? lai es varētu runāt par visām savām cīņām un lietām. Tā kā, es domāju, ka katram ir savs kalns. Ja? Kā, kāpsim tajā uzticēsimies. Un Kristus saka, mieres ar tevi, Viņš grib tevi nest un Viņš grib tev palīdzēt. Lai Dievs svētī jūs! Āmen!